sé que lo haces por amor. Oye, igual es momento de pedirle matrimonio o no? Igual no. Sé que lo has pensado tanto. Me gustaría tener una relación formal contigo. Pero usted quién es? Pero igual no hacía falta. ¿Cuánto lleváis juntos? Canción de años muy largo, muy largo. vos, pues no has empezado bien. Te sale no te acepto a compartirme con otras mujeres. Y todo el pepino que tengo yo, tires para todo el mundo, no vas a para ti. lo guardas para ti. Este 14 de febrero... Mi corazón palpita como una patata frita. Sorteo de San Valentín de... ¿Alguna pregunta ves? Sounds cool.